Emigani esura ya gabiri na mukaga Oko eseruji etalagirwe kubao omukyanda anga enjura kugwa omuyigesha Niko no mufera atalagirwe kuwabwa kitinwa Oko akanyayimunywa katunta noko entaratamba eyarara Niko no muramo gwabusha gutainaza Efarasi teburwa urushanju Endogobe teburwao tamika nabafera tibaburwao nkoni mu mugongo omufera atalikora bya bufera okamuorora otalija iwe kandi okamushusha umufera omworole mufera ataija akebona aina bumanyi kuandika ebaruwa akagitweka omufera alikwegu turao amaguru mara abana yetumbika omukabi okwo omulema amaguruge gatamugasha kantu nikwo nomugani gutagasha mufera agutuire nkakoma eibale omukiubezo niwe muntu aa omufera ekitinwa okwo eiwa litumita omutamire ekiganja nikwo omufera achwa omugani gukamuberagu omuntu agwamu omufera anga omutamire akamwinika nashusha omurasi w'omwambi autaza buli muntu umufera agarukamu ekikorwake ekyobufera nashusha embwa egarukana entanakiyayo omufera fera nashaga omuntu ayebona oko alikumanya oko atali kumanya omunakfu agambati omumwanda alimu entale entale eri omumbarabara nkokwo ruigi ruwindukira apata zaru niko omunafu aindukira akitandaki omunafu ajumbika omukono omukiyuro ashuba alimwa kwetamika omunafu ayebona aina obumanyi kushaga abantu mushanju abagamba nibekengera ayetaya omundwano etamukwete naashusha abona embwa neyegendera akagikwata amatu okwobona omuraru naashabura enkanzi z'omuliro n'emyambi n'ebiso niwe muntu agobeza mutayiwe nagambate ninkushanzira kushaye enkwikaziwa omukyoto omuliro gurara nambali atali mujugutiriza endwano erekera nkokwo bongera amakara arumota romuliro nenkwi bakajongera omukyoto nikwo no muntu emparangani akanyisa endwano ebyo muntu agamba omubui bishusha ebyakulya birikunura bishenshera omumubiri omuntu obakalimi karungi kyonka omutima aina gubi na ashusha enyungu yeibumba iyo basigire aluminium ano babanu agamba ebyokuba kambulira kandi omumutimagwe aijwizemu obugobya ogwo atalifu morage okamwesiga urwokuba aa omutima ainao amaano mushanju obugobya bwe bwakushereka enobi eyo ainayo kyonka ebibi buliomo na abimanya alima ekina akigwamu nairingisa eibale ligaruka litera wenene orulimi rubeya runoba emputa kandi akanwa kajebeka kaisa abantu